จักวาเลสุอัตราขจันตุทีวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมกตังปริตานุภาวุสัทธารักขตุตี បលិតវាននមេតាំសមេតាបតហន្តាអវិគិតចិតាបលិតាំភនន្តូសព្វហេកាមេចរូបេគិរិសិក្ខរតតេ จันตลิขีวิมานี ดีเตระทิเจกหามีดรวนหักขานเกิหวทุมหิเกเตบุมมตาตยุจตุโลกัปปรราชา ยมมราชาอินทูเวสวรรณราชาอริยเมตโยภูมิสัตตาวกาตโยอริยสาวกาจมปุถุชนะกัรยานาจะสัมมาทิฏฐิวัมปุถิปัสสนาย धम्मे प्रसन्ना सङ्घे प्रसन्ना बुद्धे सघर्वान् धम्मे सघर्वान् सङ्घे सघर्वान् इतु धानतु याव परम्परा इमस्मिन् सुचक्रवालेषु เทวตายังมุนิวระวจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนกาลุยัมพทันตาธรรมสวนกาลุยัมพทันตา ธรรมสวนกาลูอยัมบัทันตานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ มังควะตุวะระตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะตุอะระตุสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังกิวิตังยาวันิพานังสรณังกัจฉามิธรรมัง जीवितं यावनिपानं शरणं गच्छामि सङ्घम् जीवितं यावनिपानं शरणं गच्छामि तुतियं पितुठं जीवितां यावनिपानं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्माम् ජීවිතං යාව නිපානං කරුණං කංචාමි ဒုတိယံ පි සංඝං ජීවිතං යාව නිපානං කරුණං කංචාමි තාදියම් පි පුතං ජීවිතං යාව නිපානං කරුණං කංචාමි อันติยังปีนังมังชีมิตังยาวนิพานังสรนังกัจจามิตาติยัมปีสังฆังชีมิตังยาวนิพานังสรนังกัจจามิตาติยัมปีนังมังชีมิตังยาวนิพานังสรนังกัจจามิตาติยัมปีสังฆังชีมิตังยาวนิพานัง รนังกันจามีอิจิเดสุปังคว่ารหังสัมมาสัมพุทูเวชานจรนาสัมปันหัวลุงตุรุกวิทุวันตรมปุริสันธรรมสารเทสัทธาเทวมนุสานังอุทูมังกวาติ สว่างคาตูพังกวาตานธรรมวะสันเดติกูอังกาลิกูเอปัญจิกูโอปัญญิกูปัญจตังเวติตาภูวิญโยหิติสุปฏิปันโนภังกวาโตสาวกันตังคูวุชุมปฏิปันโนภังกวาโตสาวกันตังโคญายปฏิปันโน มังกวันตุสาวกสังโฆสามหิจิปันฏิปันโนภังกวนตุสาวกสังโฆยันติทังจันตาเรปุริสายุคานิอัตถามปุริสาปุกราเอสามภังกวนตุสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดักกินายโยอัญจลีกรณียโย ตรังบุญญาเกตังโลกันสันตินโมเมสัพพุทธานังนวติงสาวรกนูตันหังกรุมหาวิรูนิตังกรุมหายโสสรนังกรุโลกายโตจิบังกรุสุตินตรู យោចនបំគូមង្គរូហុលិកាសម្ពោសុមនោសុមនោទិរោលេវតុរន្តិវត្ថនោទោពិទោគុណសម្បន្នោអនុមន្តរសិជនុតមោបន្ទុមោលោកបច្ចោទនរតុវរសាលតិបទុមុតរូសត្តសារោសុញេតោ นปฏิปุกรูสุชาตูสัพรูกันกลวปิยตสีนราสภูวะอาจารย์สิงการุณิกูธรรมันตสิสมุนทวะสิทธทูวะสมุโลเกภิสุจวันตังวโรปุสุจวรันโทปุโรวิปันติจามอนุปโมติกิสัมปาหิตุวัน သတ္တဝိသဘောသုကတဟယကုကကုသန္နောသတ္တဝံဝကုနာကမနုရဏံဇောကသဘောသုရိသမ္ပန္နောကိုတမောသကိယပုင္ခဝအတဝေသတိသံဃတိုင်မေပုဒ္ဓမဟိတေကာကရုဏာဂုဏကမ္ပနာသပ္ပလောကဝိပုจิตာဧတေတတပရာဘုဒ္ဓဥတ္တမအဂ္ဂပုက္ကရာ असन्पन्ति ये अमतम् पतन्ये ते पुठा अतिज मङ्गलम् होन्ति सप्पठा अन्तवीसति मे तु ते अहम् वह्मि सपठा ते संयमेन क्षीरेण पन्तिमीतः बरेण च ते पिनु अनुरगन्तु अरोझेन सुखेन च Demi budeyu naru serenang gatua Kampani santa sasasani Tugati sauna kajati adrawi Sati buddha paritam Ye santa san Pakita tisrna srna Petaru kandrewa pumma pumma Yadhiva gana gana Kahana สัมปการังเอเตยันตุเดวะหุรกนังกมเยมิวราเทวสันตุวสันตุวเอตุมุนิวราวจนังโสตุมกังสมกังสัเพตุจังกวาเลสุยกาเทวันยบรมโน ยังอัมมิกตังพุญยังกัพพสัมปติสาตกังกับเตตังอนุโติตุวะสมกาสาสนิรตาปมาตรัยตาหูตัวรกาสุวิเศษตัวะสาสนัสิจารุกัสสุทีปวัตุสัพพทาสาสนังวิจารุกัญจา เอวาราคันตุสัมปทานสติงโหนตุสุขีสัพเพปริวารเวอัตโนอนิคานตุมนาหุนตุสัสเพยันเตปีราชตัวจุระตัวมนุสตัวมนุสตัวอากิตัวอุตตกตัวปิศาจตัว

นตุปัญทายตันทากันันสตัสปารมิโยหัสังปปารมิโยตัสปรมาตัมปารมิโยปัญจมาปริจังเกอิสุจริยาปจิมาปเวกปวังกันติงจนติงปินิกมนังมทานจริยังโพธิปลังเกมาลวิจยังตัมพัญญุตายานปฏิเวทังนวรูปุตรธรรมมิติสัมเปติเมบุตรกุณี आवचितु वेतार्यम्बुले दुर्गं च दुर्गदम्भोदमन्त्रे प्रम्मयियुत्तरङ्गति सम्भूतिम् सम्भुति तु तथा गतू पद्मङ्ग อนุตรังสัมมาเทวปวัตเต็นตัวโลเกปฏิวัติยังยะถาตาตาภูอันตา ปฏิปันติจมัจิมายตูสวาริยสัจเจสุวิสุทังยาณทัศนังเอติตังหัมมราเจนสัมมาสัมพุนติกิตนัง नामेन विसुतं सुतं धम्मचकं पवचनं वैयाकर्णपाठेन सङ्गीतन्दं पनामसे एवमेसुतम् एकं स्मियं भगवा पारणसियं निरतिसि पत्ने निकटाये ดัตรังหูบกวาปัญจวคีเยภิกขุอมันเตเสตเวเนภิกขุเออันตาปปจิเตนนเสวิตภาโยจยังกามิสุกามสุขันธิกันโยโกหิโมคัมโมโปตุจนิกูนาริโยอนันตสัมมิโตโยจายังอันตกิลมัฏฐานโยโก को अनरियो अनत सन्नितो एते ते पितुमे उभो अन्ते अनुपघम् मतिमाम् पतिपथा तथा कतेनपि सम्भुता च करणी यान् करणीपस्माय पिञ्जाय सम्भोटय निपानय सन्वदते ปตมาจะซาปิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนปิสัมพุทธาจักุกรณีญาณกรณีปัสมายาปัญญายสัมภูดายนิพานยสังวัตติยมีวาริวะดังยิกุมังกุสายติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวจาสัมมากัมมันตุ ोसम्मा वयमो रं मा सम्मा समाधि यङ्घूसाम् विभुवे मचिमा प्रतिपथातेनपि सम्भुधा जङ्घूकरणी या करणी पद्माय पिञ्जय सम्भोधय निपाय संवतते इदाूपन्नपि भुवे दुःखम् Naliyakajahim chadipituka pituka Merunam bitukang so kaparite watu ketumna supaya pituka Apiye sampiyu kuduku pie bipiyu kuduku yang dicang nalapati tam bitukang Sangkite napan jupadhan kanta duka Idang ku ပနပိကဝေသုပိဝကံတိဝါအရိယကံကံယာယံကဏဟာကိုနုပမိကာနန္တိရာဂတံဂတာတတရတတရာပိနန္တိနီဇိယတိတံကမ္မတံဟာဘဝတနာဝတနာဝိဘဝတံဟာဣဒံဂုံပနပိကဝေ ทุกขนิโรโทเรียสัจจังโยนตันสะเยวันตันหายอาเสสวิรากนิรูทวจากูปนิสกุมุติอนาริโยอิทังทูปนาภิกเวทุกขนิรูดกามินีปฏิปทาเรียสัจจังยมนิวาริโยทัรมยิโกมะโค अय्यतीथम् सम्मचिन्ति सम्मासं गपु सम्मवचा सम्मगमतो समाचिवो समवयमो हम्मासति इदम् दुःखम् अर्यस मे विकुवे उपे अहन्सुते सुधम् मे तु यूतपादियनम् उदपाति पञ्जा पाति विचार उदपाति आलुकूटपा तन्तु कन्य चण्डुर्यन्ति मेति कुवे कुपे अननुसुते सुधमे कुन्द्रपाते अनन्दपाति पुञ्जातपाति विचार Udapati aluku udapati Tangku penitang tukang Alya kacang penjatan dimeti kowe Upe anan kutih sudam me sucangkum udapati anan udapati Panja udapati vicha udapati aluku udapati อิดังทุกวะสมุติยวะอริยสัจจันติเมภิกขุเวปุเพอนันุสุเตสุตัมเมสุจังคุดัปหาติยานังดัปาติปัญญาดัปาติวิชาดัปาติอาลูกุดัปาติตังคูปนิตังทุกวะสมุติโยอริยสัจจ วหาตะพันติเมติกุมีปุเตอนันสุเตนสุดัมเมสุจังกุมตปาดิญาณังตปาดิปัญญาตปาติวิชาตปาติอาโลกุอุตปาตินังโกวังปนิธังดุกขสมุทิโยอริยสัจจังปะเยนังติเมติกุมีปุเต สุเตสุธรรมเมสุจังคุมตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาอุตปาติอาลูกุอุตปาติอิรังรุกวนิโรธอริยสัจจันติเมปิกุเมสุเกอนันตุเตสุธรรมเมสุจังคุมตปาติญาณัง อุปิปัญญาดุปาติวิชาดุปาติอาโลกุตปาติตั้งโหปนิตั้งทุกนิโรธงหรียสัจจานิยัตติกาตปันติเมติกูเมอุเพนันตุเตสุธรรมเมตุจังตปาติยานังตปาติปัญญาตปาติ วิชาตปาติอาลูกุตปาติตังกุมปนิตังทุกขนิรูปอริยสัจจังสังจิกตันติเมปิโกเวอุเปนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุงตปาติยานังอุตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกุตปาติ อีตังดุกันิโลตะกันนีปฏิปทาเรียนสันจันติเมติกเวอุเพนนุสุเตสุตัมเมสุจังคุมตปาติยานังตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูโกอุตปาติตังโกปัญญั ยุคมณิโลตกรรมินปฏิปทาเรียสัจจังภาเวตปันติเมติกุเอตุเพอนันตุเตสุธรรมเมสุจังบุญดปาติยันดปาติปัญญาดปาติวิชาปปาติอาลูอุดปาติ ตังทูปนิตังทุกกนิโรธกังนิปฏิปันธาวิยังกัญจังภาวิตันติเนปิกเวบุเพอนันตุเตสุดัมเนสุจังกุตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชานตปาติอาลูกุตปาติ यावजीवं च मेऽपि कुले किमेषु च तु सूर्यसञ्चेषु एवं हि परिवर्तन् वर्षसहङ्करं यथा भूतं यानतग्नि न तु विदुधम् अहोसे नैव तावान् तदेव के लोके सुमर्के सुब्रह्मके संस्मन् ब्रह्मनि या प्रजाय อนุรังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาติยะตูจัคูเมภิกเวอิเมสุจตุสุริยสังเจตุเอวันติปรวันตังตวันสัสารการังยะถาภูตังยานุทันสมังสุวิสุทังโหสีอันทังภิกเว ोके मरुके मदके ब्रह्मके रंसन् ब्रह्मणि या प्रजाय स देव मनुषाय अन्तरं तम् सम्भूतिम् अभिसम्भुभूपथ्यञ्जाते यानन्दुपन्ने तत्मन् उदपति च उपमेत्यय मन्दिमा पुनः भूते ธรรมวูจะปะกวาตมนาปัญจวคียาปิคุปะกวาตุอาติตังอภินันทุยิมันสมิงยุปันวัยยากรณสมิงพัญญมาเนอายิสมโตโกนนัญญาสวิรชังวีตมรังธรรมจันคุมตปาเท ยังเกณฑ์ที่สมุติยันธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมังเตภวันติเตนจะปะกวตามบรมันธรรมจังเกณฑ์มาเทวาจัตมนุสาเวสุเอตัมกวตามภารณติยังอิสิปตเน Kataye anu terang amma cangkang kawati tang apati wantiyang semin wa menin wa dewin wa maren wa brahmna wa genji wa loka saminti um dewanang tatang tutuwa kagum mareka dewa sat manusa wesum kagum mareka nang dewanang tatang tutuwa अवतिं सा देव सद्मनुसा वेतु आवतिं सा नन्देवनं वदतुवा या मा देव सद्मनुषावेतु यामनन्देवनं वदातुवा tăng thẩm ma chẳng tăng tu ti tăng áp ti va ti yang Brahmanenuva Brahmanenuva Kenenuva Marenuva Brahmanava Kenichiva Luka Saminte Vì tên con hiền tên mu tên vào Brahma Luka Thua Puka Chayang Yatasasi Luka Tadu Sangam Visampakam Visampaventhi Apamanu chậu la lô ba tu lu ke ba tu ra hu tỷ ti cầm nhiêu ti quan năng ti văn ba quan ra khu bậc hoa u tha năng u tha ni ti an gia ti vật đập phu quân nhân du âm gia ti vật phu quân nhân du ti ti đăng ai tâm tô quân nhân gia sa an gia quân nhân du tàu về văn nam အဟောစိ จักปวัตนสุตังนิธิตังออวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาหารณสิยังหิหรติสิปัตเนมิกทาเยกัตรคูปะกวาปัญจวกิเยปิกูุอมันเตสิ ปังเกเวนตาลูปังเกตังเกเวตาปะเวสนะสังลูปังอปาตายาตังตายะละเภสรูเปเอวังเมลูปังหูตุเอวังเมลูปังมาหูเสเตยัตมาจะคุเกเวรูปังนตาปัจมาลูปังอปาดิสังวัตตินรจลปติลูเปเอวังเมลูปังหูดูเอวังเมลูปังมาอโหสิเต กนา นัตตาเวทนาเจตัง วิกเวอัตตาปวีนาสังเวทนาอาบานสังวัตยะ ระเพดเวทนายะหิวังเม เวทนา หูดัววังเม เวทนามา तपन्न् जदनो वा एहि गावः पुराणम् विधनायपि निपिते कन्यायपि निपिते सङ्घारेष्पि निपि विर्यानैः निपिन्दते निपिण्डम् रचति विराखा विमुच्यते किन्दृतन्यूतम् ज्ञानम् हीनाचातिरुचितम् ब्रह्मचर्यम् कृतम् करणीयम् न परम् तथा याति पचानाति एतमऊच भगुवात्मना पञ्चवगीयापि कुम्भगवतो आदितामपि नन्दू हिमन्नि तन्वय्याकर्मन्नि पञ्जमाने पञ्चमकीय नन्दिगुणम् अनुपाठाय आतुवेदिता नृमुचिषूते नत्रसुताम् និទីតាំងឯវមេទុតੰឯកੰសមយံអង្គវាខយាយំវិរតិកយាតិទេតតិងវិគុសង្កេនតន្ត្រគុឧបកវាភិហូមន្តេនទីអំពងវិគវេអតិតੰយិញវិគវេសបង្តិតੰចគុមតិគវេអតិតੰ रूपादिता चतुर्विज्ञानम् अतीतम् यकुसम्बतोऽतितो यम्बितं चकुसम्बतु पचया पचति वेदितं सुखं मधुकं वा अदुकमदुकं वतं यतिताम् येनातितं अतितं रककिना रूतिकिना मुवकिना अतितं छादिया सर्वमृणेन सुके त्रिदेवे เกตุมนเสปยาเตทิตังดุวธามิสุตังอจิตังสันทานทิตาสุตวิญญาณังทิตังสุตสัมมทุติตุยมทิตังสุตสัมปตปัจจยังปัจจิเวทิตังสุขังวทุขังวะอทุกมังสุขังวะตัมปิอจิตังเจนะจิตังอจิตังรังกินาโลกกินาโมกินา அதிகங்காதியாச்சரமுருமீன்னூகே சொல்லிதேவே தூக்கே தோமனசேவ உபாயாசேதி தன்வதாமே கண்ணங்கதிதம் அந்தாதிதா கண்வியனந்திதம் கணந்தம் மசோதிதோ யம்பிதம் கணந்தம் உபஜா உபஜிதி வேதிதம் துக்கம் துக்கம் துக்கம் துக்கம் வா தம்மிதம் இங்கேனாதிதம் அதிதம் ராககின தூசகின மோகினாதிதம் ชาติยาตุรามรเนนตุเกปริเทเวตุเกตุมนเตปยาเตอจิตังดิวันธามียูหานิตานรสาติตาชิวาวิยานังติตังชิวาสังปสุวติตุวยังติตังชิวาสัมปตุปัญญาปจติเวติตังทุกังวะทุกังวะทุกมาทุกังวะธรรมีอจิตังเกณอจิตัง Anjitang rahakakina dutakina muhakina ditang katia Ram runena tuke palite ve tuke tumanate Upayate atitan vatami Kayo atitu umpota patita Kayamiyanang gitang kaya sambatu titu Yam pitang kaya sambatu pajya pajiti ve gitang tukang wa tukang wa อดุกมาสุกังวตัมปีอจิตังเกนาจิตังอจิตังรากะกินา รู้จักกินามุกินาอจิตังขาติยาตรามรุณีโตเกปริเตเวอุเกตุมนาเตปยาเตติตานวะธามีมนุวจิตุธรรมาจิตังมโนวิญญาณังอจิตังมโนสัมภสูจิตุ yang dudang menuatam ketepati japati vedang tukang tukang wa atu kematukang metampi tang kena titang titang rangka kina dhuta kina mo kina titang chati achara mrnena soke pariteve tuke romana te pajate titang iwatami iwang basang pituwe tutuaria tawakoa

तोद विज्ञान विनिपिनते तोदम्मते विनिपिन्दति यम् विदं तोदम्मदति वेदं वा कङ्तु कङ्गिन्दति का ने विनिपिन्दति गन्धे विन्दते कानविज्ञाने के कनसमते विनिपिन्दति यम् पिदम् घान सम्पत्पतिया Bần chế trì vệ trì trăng Cần mà tu cẩn quá tu cẩn mà tu cẩn quá Là sự minh như ni tín tê trì Chiêu hoa tê ni tín tê Rồi xế rô vi ni tín tê Chiêu hoa vi nhờ ni tê ni tín tê Chiêu hoa gầm tê ni tín tê Yam vi thăng Chiêu hoa gầm tê bà yam bà chế trì vệ Tu cẩn tu cẩn quá ma tu cẩn Tạc minh ni tín tê ကာယတမိမိနိပိန္ဒတိဘုဒ္ဓဘေတိနိပိန္ဒတိကာယတမိမိနိပိန္ဒတိကာယသံဘဝတေတိနိပိန္ဒတိညံပိရံကာယသံဘတပိပိပုจတိဟိတိတံခံမဒုက္ခံဝါဒုက္ခမဒုက္ခံမတတမိမိဟိန္ဒတိနမနတမိမိနိပိန္ဒတိဓမ္မေတုတေနိပိန္ဒတိမနောဝိယနေပိမနောသမ္ပတေပိနိပိန္ဒတိ යම් විදං මනෝ සම්පතපතියා පජිතේ වේතං තුගං වතුගං වා මතුකමතුගං වතතමින් නිපින්දති නිපින්හං විරජති විරාගං තුමුතමු මුයි මුතත්නින් Bông Sĩ Vô Ra Chi อวกาเยกายานปฏิวิรติมุติยธรรมานุปัสสิวกายสิงวิรติวิยธรรมานุปัสสิวกายสิงวิรติมุติวิยธรรมานุปัสสิวกายสิงวิรติอติกายวิวาปนัสสติปจิตาหูติยาวเทวยานมัตายาปฏิสติมัตายานิสิตุจเวรตินาจกินจิลูเกอุปาจิยติเอวังภูปิภู काये कायानुपतिः विहरति यथाङ्गपिको वेतनात् वेदनापति विहरति इदपिको अचतं वा वेतनात् वेदनापति विहरति ईदव वेदना वेतनापति अचतपीता वा वेतनात् वेदनापति विहरति मुदयधर्मानुपति वा เวทนาสวิรติวิยธรรมานุปัสสีวา เวทนาสวิรติสมุติยวิธรรมานุปัสสีวา เวทนาวิรติ อันติเวทนาทิวามปนัสสะสติปฏิวิตังโติยาวเทวยานิมัตตายปฏิสติมัตตายานิสิโตยวิรตินาจังกินจิโลเกอุปาทิติเอวังคูภิกขุเวทนาสเวทนานุปัสสีวิรติ कथञ्जविकुचितेतानुपन्ति वरते इदपिकु अत्यतं वा चिते चितानुपन्ति वरते पयिता वा चितेतानुपन्ति वरते अक्षतपयिता वा चिते चितानुपन्ति वरते समुदीयधर्मानुपन्ति वा एतस्मिन् वरते भूयाधर्मानुपन्ति वा एतस्मिन् वरते समुदीयधर्मानुपन्ति वा एतस्मिन् वरते अन्ते चेतान्निवापनासा สติปัจจิตาหูติยาวเทวยานมัตตายาปฏิสติมัตตายานิสิตุจะวิรตินาจะกินจิลูเกอุปาทิติเอวังกูปิกุจิติตานปันเตวิรติกระทันจะพิกูธรรมเมตุธรรมันสิวิรติทัพพิกูจะตั้งวัตเมตมาปันสิวิรติหิทาวัตเมตุธรรมันปันสิวิรติ อาจารย์ตบีถาวรธรรมเมตมังปัญสิวรติมุติยธรรมังปัญสิวันเมตมังปัญสิวรติมุยธรรมานุปัสสิวันเมตมิหารเตสมุติวุยธรรมานุปัสสิวันเมตวรติอันติธรรมาทิวาปนาสสติปจิตตังอุติยาวเทวยานมัตตายาปฏิสติมัตตายานิสิตุสวิรตินาจากินจิโลเกอุปาติยติ เอวังคูดิกูธรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรติอายังคูเตนภวตาจันตาปัสตาราตาสัมมาสัมุเตนเอกยนุยังมโกธรรมรทกโตสัตนังตุติยาสุกปริเทวานังสมจิกมันตุกโทมนัสานังตังเมยายาสติมังนิพานสัสติยยติรังจตุรุสติปัฏฐานาต एकयनम् जातिकयङ्कु ते मखम् पचानदीतानुकम्पे एतन्मकेन तरन्तु कुफे तरे तरे देव तरन्ति चोकन्ति सति पथानु เอวเมตุตังเอกังมยังกุวาสาวติยังยรติเชตวันีนาตปินิกัสสารเมตัตระูปภกวาภิกูุมันเตติภิกขุิปัสสันเตนิเตปิกูววตุปัจจโตตุภกวาเอตัตโอจาอุปาถางวาปิกเวตถาคตานังปาตาวาตถาคตานังติตังวาสานตาตุธรรมติตาตาธรรมนียมตาอเภสังขารานิจาติ Tăng ra bi bi bi an thế, thế thế Tanggarado bisambusuti bismeti bisambusitua Abhisametua atikati theseti panyapeti patapeti vuatati vachati utani karoti Abhi sankharani tăng Upatava ra tu Upatava tathagatanaṁ tăng thātu tăng kitata Dhammanyamata bi saṅkarātu kāte Saṅgatā bi sambusuti bismeti อภิสัมพุทิตัวพิสเมตุวะอาจิกติเตเตติปัญญเปติปัตเปติบุรติปัจติตานิกโรติสัพเปสังกราทุขันติอุปาทาวาพิจุเมตถาคตานังปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาทุธรรมจิตตาธรรมัญญามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังกถาคตุวะ अभिसमुदते समुजितु अभिसमेतु आदिगतिपेति पन्यपेति पट्टपेति उवति क्वचिति उतनी करोति कपे धम्मानताति ईतमौच भगवा आत्मना तेदितु भगवतो भागितम् अभिनन्तु ते धम्मनियाम tăng ti tăng ca ca ca ca đà đà đà ni ni ni Dukkha patani dukkha piya patani đà soka patani soka Undu đà pannuye tamata jamni sambatang muya sambatang Rabbe devan mundu sabba sammati dhanang datanu silang lakan sabbata Bhavna piratan dukkha jantu devatan sabbe puta parapata pachinga Nanyayang parang lanta nanda tentu narangkang bandha มิสัพพสูอิมินาปยังกมินาปจยันตุราจารีอุปกรจัมมาตัมิตาญยนกันตุริโยจันิมหราจันกุณวันตานราปิจัมพรหมมาราชินจารุกปราเทวตานยมุนิตามนุสัจมัจจตาเวสัสเปสตันตุเกนตุบุญญาณิปกตันมิสุกังจันติวิตังเตันตุกิปังปังเปตุบุมมัง yi mi na bu nyo ka mi ni mi na u je ke bang la pe na ta nu ba na san ta ne na tham ma ya wa ni ba tu mang na san tu sa ra ye wa ya ta ja tu pa we pa we yu chu chi tang sa ti pan ya san ne ku vrum ma ra la ban du no ka san ka tun ya u me pu tha ti na tu nam na tu rut mô na tu pa che ka pu to chan sang na tu รูมมังเตสุตมานุภาเวนมารูกสังละพันตุมาสังกินยิงสังกมังกตบังเรียมากาเยวาจามนตาเตนเยสตาสัญญินุอติเยจะสตาสัญญินุกตังปุญญพลังมังตัมเพภาเกปวันเตเยตังกตังสุวิติตังทินนังปุญญพลังมยเยจนตังจันเทวา Anwan vedi yung sampe lokam hiye santan Devanta halaye dukaman yang kojanam sampe Labanum ajeta santi Ranti maya purat manutiyan Tangkinaya tangkinaya nisa panchimaya pasyan Nisaya utara utara nisa Vamaya hetimaya สัพเพสันตา สัพเพปันาสัพเพปุตาสัพเพ ปุกรา สัพเพ อัตภาวะปริยาปนาสัพเพ อิติโย สัพเพ ปุริสา สัพเพริยา สัพเพ นิยา สัพเพติวามสเพมุสาสเพ มินิกาสเพนักตราสเพปิสาสเปญกาสเพเปตาสเพเจริวสเพมาตาปิตรูสเปยันตกาสเปยันตกาสจิตกาสิงาสัญญิโนสัญญิโน อันเအဘนတေဝေလาတုပယပကြံတုနိကံတုသုတိယတာနံပရိဟริတาลဘนတေอันเปตอรูกังตุสัพเพเตจิกายุกังตุสัพเพเตสัพสัมปติงสมิจันตุอภินตรายาจุปจังปทุวมินาจันตุสัพเพเตสัพปทุกขะมุตุสัพเพเตนันตสัมมิตุมิสัพเพเต कर्मजगा कर्मदायता कर्मयोनि कर्मबन्धु कर्मपतिशरणायां कर्मङ्गले सन्धि कन्यानं वा पापकं वा तत्सदायता भवे सन्ति इमं सचवरं दिटामि तुतियं इमं सचवरं दिटामि तृतीयं भीमं सचवरं दिटामि ยูดันเดนะดันเดนุปตุเตตุตุสันสัสันมันจะตุนดานังคิปเมวันิก็จะติเวทนังรูสังขานิงสรันเตตนังกรุกังวาปิอาภาทางยิตังเกปังวปาปุเนราชาตุวาปะสกังอัมปะกานังวทานังปริกยังวิยาตินังภูกานังวปบพังกุนังอาัาวันสังกรานเนกิตาติปาวกูกายสัพเพธาตุปัญโย นิยังสูปปัจจติ ติสาธุสาธุสาธุ ปัญญาปรมีสามสิบตัตปัญญาปรมีวัดเวทลม วิริยาปรมีอม ระวังดีสีละปรมีบังดาบเมตตาปรมีปาเป็นตั้งปืน ดานปรมีเป็นบุญตั้งต่อเป็นกาปรมีนี่ก็เป็นเรียงสัจปรมีเวทระวังดีเป็นไม่ตายอันตรีปรมีก็บเกิดเป็นโมกดับนี่ก็มาปรมีมังนไม่และปุญฝ่ายติทานปรมีพันดาไปทุกแห่งแข่งแข่งและแรงพาปุมุมันที่สังพายเตทุกทุกโบปรีบังไบนี้ เนตรเนียสจัน์สมือมันบันอยู่ข้างข้างน้ำในที่นองกว้างตกว้างแตกที่ฟ้องนองเนืองเป็นก็ตอกดอกไม้บูชาพระแก้วแก่นไทยสาทานพระพุทธังจงมาภายโปรดญานโปรดโปรดปุราเดิเรเนตรเนียมาลินผมอยู่ที่ทานจางไร ควานกระจังสับดินพุนนำนาตีลงพัดไปขอภายหักตุตั้งพยามานอาวาปุ่นกัวกับยอมมือขึ้นตุ้นใส่เก่าว่าข้านี้คือลูกศิษย์พระเจ้ามีบุญถึงปานมากนานพระพุทธเจ้าจริงจังตั้งปัญญาบารมีไว้เก่าจานดังไว้ตั้งหน้าก็ได้เก่าจันตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้เก่าจัน đang tình hòa tình tiền có đây cao chân tăng và tiền tu nhu có đây cao chân sen hoa ngũ bình nhâm mà sâm mưa mến phun sen hoa vô miên chân mà cây đài mu chi chau va mi chau lai ne wa buddha gunang dhamma nang sangam nang buddha inta dhamma inta sangha inta asap me torani pu yu ni anam pu yu cầm bhen đền กาได้ก็เลยคือถึงคุณปรบิตาคุณบรรดาคุณคุบาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณคุณตระเจ้าก็ดี คุณพระตนภาวนาก็ดีคุณนึงตระคุณพระเจ้าก็ดีคุณพระรานเจ้าก็ดี คุณแม่ธรณีจงกนี้จงมาตาตุนตัวกับพระเจ้าดังกำนาและกำลังในคืนในวันนี้ยามนี้จินเดเตอบุตรบุตรังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังคูสังฆรักษาบุตรบุตรังลังธรรมโมธรรมังลังสังโูสังฆังลังบุตรบุตรังกันนาธรรมโมธรรมังกันนาสังโูสังฆาอยุวโน สุขังปาลัง มือข้าพเจ้าสิบนิ้วยกขึ้น วางคิ้วตะวาย ต่างทูกเทียนทองจังกูจังสองอันเววาวตะวาย ต่างปฏิมแก้วดอกไปถะงุมชาติจังขอบูชาฝ่าพระบาท อันงามยิ่งนักเป็นวงกุงจังดังแปดประการ รุงทรงยันตัวแดนตรายปองตั้งไว้มือภาวนาพระนิจังกุกังนาตาดังโคสังขังตั้งใจภาวนา สันตุจะมาแก้ได้ทุกประการด้วยเตจะประมุยันตั้งสารเปกาโอสันตุเตสงเล่นแก้วกาลงพระกรุณาหายทุกข์หายเค็นพระองค์เล็งเห็นทุกตัวตัวสัตว์เร่งมือกำจัดผู้ไปยามี ก็มีวันสุขไปทุกราตรีเตชะปรมีทั้งสามสิบตันผู้ทั้งกำจัดตงมึงกำจายทั้งโัวสุนหายสันตุกิลายสุนหายวันนี้ด้วยเตชะปรมีมาพวกเขาเกษามาสมุนสมอเรื่องนิทาสองโลกโลกาไม่ใช่ผู้กเรมันมีตังพึ่งกันตั้งสมุกตั้งสิบสองราตีเทวดาตั้งนี้มาช่วยปฏิเลยกันอุบาจันไร โดยเตชะมกยันปุญยันมาประทานปุณเทวดาองค์ใดต้องรักต้องจันเทวดาบนสวรรค์มาช่วยกันทั้งตามาการแก้วกามาช่วยผ่านสุนทรูดังดังจุมพูอย่างมีผู้ยพายพระพุทโธแก้วขานกันุบาจันไรพระธรรมโอขาาแก้วพระแก้วเจ็ดสติไปพระสังโฆพระสงฆ์นี้ก็เป็นทุงชัย บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้อย่าได้เสื่อมสูญเพิ่มบุญปารมีจนกว่าผู้กันนี้จะถึงซึ่งปณิพานบุทังรักษาวันตามีทูลโตดมังรักษาหังวันตามีตาพิวสังขังรักษาหังวันตามีสัมภาตู สุโหพุทธานังปะทูสุการจะธรรมเทศนาสุขารสังฆาสัมมกีสมกนังตะโพสุโหอัติโยเสทุจันเอรัสมิงยุเองโคตมะวิชายโนวิชาจรณาสัมปนูโสเสทุเทวมนุเสติวันตปฏิอติจุรติ मापति चन्दिमा तन्न तु कदियु जपति चायी तपति ब्रह्मणुवत् बुधो तपति ते यथा अरोघया परमालभा तन्तु ते परमङ्घनं विशायति निपानं परमां सुखा วันทามิพุทธังกัปเมวตุสังกัปเมปันเต วันทามิธรรมังกัปเมตูสังกัปเมปันเต วันทามิสังฆังกัปเมวตุสังกัปเมปันเตวันทามิกุลุปัจจากัมเวันทามิกัมมตานังกัปเมวตุสังกัปวันทามิอารามิวัตสิมังกัปเมตุสังกัปมมปันเตวันทามิเจติยัง อภังกัปดานิสุปฏิจตาเตตาตุมาโพธิงพุทธานุปังสกลังประธานากโลเกเทวโลเกมรุเกจัมปุติเปรังกาติเปสลิลาตาตุโยเกตาธาตุโยอรันตาธาตุโยเอติยังกันตะกุติงจตุระเตติสาเตธรรมกันเทอเิสังปาตเจติยังยังวันทา นิสัพพสูวันดามิปันเตพังอปรดังกมตเมปันเต มยากตังปุญญสามินานุโมติรมังสามินากตังปุญญมังทานพัง สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามีธรรมะที่ ได้นำมาสาธยาย ซึ่งถ้าท่านอยากจะเข้าใจ ในบทพระสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรหลัก ที่นำมาสาธยายหรือนำมาสวดหรือเรียกว่าสวดมนต์ ซึ่งปรากฏในหนังสือ ธรรมะในบทสวดมนต์ได้อธิบายโดยละเอียดในหนังสือเล่มนั้น ในที่นี้ข้าที่จะขออธิบายว่า ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนา หลักสำคัญของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศสอนก็คือสิ่งพระองค์ได้ค้นพบ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า อริยสัจสี่บ้างมรรคมีองค์แปดหรืออริยมรรคมีองค์แปดบ้าง ปฏิบัติบ้าง หรือเรียกว่าอนิจจังทุกขังนัตตาบ้างก็แล้วแต่จะเรียกกัน แต่ที่เป็นที่รู้กันก็คือมรรคมีองค์แปดว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลาง ที่หลีกเลี่ยงทางสุดตรงก็คือหมกมุ่นในการมคุณมากเกินไป และทรมานตัวให้ได้รับความเดือดร้อนที่เรียกว่าการมสุขันธิการนิโยกและอัตตะคิลมัฐานุโยกซึ่งเป็นภาษาบาลีนั่นเอง จากธรรมจักรปวัตนสูตรเป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่า พระองค์ได้ค้นพบสัจธรรม และพระองค์ก็ได้นำมาปฏิบัติทดลอง จนกระทั่งได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็คือ จนกระทั่งสามารถได้กำจัดกิเลส เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะคือ ได้กำจัดกิเลสได้พระองค์เองคือได้ตรัสรู้ โดยการปฏิบัติของพระองค์เองถึงแม้ว่าพระองค์ได้ปฏิบัติกับครูทั้งหลายดังที่ปรากฏก็คืออสิตันดาบท อาราณบทกับอุตกะดาบท แต่แล้วพระองค์ก็ได้มาปฏิบัติโดยแนวทางของพระองค์เอง ที่พระองค์ได้มาตรัส ในภายหลังว่า พระองค์ได้ใช้วิธีการคืออาณาปานสติสิบหกขั้นตอน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญและด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงตรัสเป็นการย้ำว่าเอกยโนยังมัคโคอย่างนี้เป็นต้นว่าทางนี้เป็นทางสายเดียวเท่านั้นเพื่อที่ช่วยให้สัมพสัตได้บริสุทธิ์พ้นจากความทุกข์ทางกายใจให้เกิด ปัญญาญาณเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็อธิบายในหนังสือ พระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างไรจึงช่วยชีวิตมีความสุข และในที่นี้ข้าจะนำมากล่าวโดยย่อก็คือว่า การจะปฏิบัติให้เกิดสติปัฏฐานสี่นั้น จะต้อง ทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่ขั้นตอนให้เกิดขึ้นเสียก่อน คือลมหายใจยาวก็กำหนดรู้ ลมหายใจเข้าออกที่มันยาวนะ คือมันผ่านการฝึกมาก่อน เมื่อฝึกไปฝึกไปกำหนดไปเมื่อมีความพร้อมหรือพร้อมที่จะเข้าสมาธิลมหายใจก็จะสั้นลงเป็นขั้นตอนที่สองลมหายใจเข้าออกสั้นก็กำหนดรู้ และขั้นตอนที่สาม ไม่มีความพร้อมยิ่งขึ้นลมหายใจมันก็จะแผ่วลงถึงจะแผ่วลงก็กำหนดรู้ว่ามันเข้าไปตรงไหนผ่านไปตรงไหนแล้วสิ้นสุดไปตรงไหนเวลาออกแล้วเริ่มจากตรงไหนผ่านตรงไหนแล้วสิ้นสุดตรงไหน และในที่สุดลมหายใจ มันจะดับหรือว่าดับอัศาสะปัสาสะคือ ไม่มีลมหายใจเข้าออก ก็คือเข้าสมาธิหรือเข้าฌานนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่เข้าสมาธิหรือเข้าฌาน มีภาวะคล้ายกับคนตาย คล้ายกับคนที่อยู่ในท้องแม่ คล้ายกับคนดำน้ำเมื่อได้ฌานซึ่งมีองค์ประกอบคือ มีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาก็คือว่าจิตอยู่กับอารมณ์ ก็คือลมหายใจ ตั้งแต่เริ่มแรกเรียกว่าวิตกกำหนดต่อเนื่องเป็นวิจารจนกระทั่งเกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจขนก็ขนพอง น้ำตาไหล นี่เป็นต้น และก็มีความสุขก็คือไม่มีทุกขเวทนาไม่เป็นเหน็บไม่ปวด และจิตก็อยู่กับลมหายใจแบบต่อเนื่อง อันนี้เรียกว่าเกิดฌานเริ่มเข้าฌานได้ ต่อไปถึงจะเจริญ เวทนานปัจนาสติปัฏฐานอีกสี่ขั้นตอน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเวทนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนก็คือให้อยู่กับปีติให้อยู่กับความสุข ให้ปีติสุขหล่อเลี้ยงไปจนกระทั่งมีอินทรีย์แก่กล้า ถึงจะอยู่ด้วยความว่างได้ตราบใดถ้าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้า คือไม่สามารถจะจัดการกับนิวรณ์ได้อย่างเด็ดขาด ความว่างมันจะไม่ปรากฏนิวรณ์จะมารบกวนฉะนั้นต้องปฏิบัติให้เกิดปีติเกิดความสุขต่อเนื่องฉะนั้นองค์ประกอบที่หนึ่งของเวทนา ก็คือ กำหนดรู้ปีติ ขั้นที่สองกำหนดรู้ความสุข ขั้นที่สามกำหนดรู้ว่าความปีติกับสุขนี่มันต่างกันอย่างไร และขั้นที่สี่ก็ปล่อย เพราะว่าการที่ยึดติดเป็นทุกข์เป็นอุปาทานเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อีกสี่ขั้นตอนต่อไปก็เป็นจิตานปัสนาสติปัฏฐานก็คือ การที่เข้าฌานได้จิตมันผ่องใส จะดีใจ ในขั้นที่สองก็เกิดความปราโมทก็คือเบิกบานใจดีใจที่ว่าใจมันผ่องใส ใจมันสบายสงบ เมื่อทำได้อย่างนี้ ก็ฝึกให้เกิดความชำนาญเริ่ม ในการที่จะ เข้าฌาน ให้เกิดความชำนาญ ในการเข้าในการออกในการอยู่ในฌาน หรือในการที่จะทำฌานให้ ก้าวกระโดดก็ได้ พอต้องการจะเข้าฌานที่สองก็เหลือแต่ปิติสุขเอกคตาต้องการเข้าฌานที่สามปิติก็ไม่เอาเหลือแต่ความสุขกับเอกคตาพอจะเข้าฌานที่สี่สุขก็ไม่เอาเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาคือมีแต่ความว่างว่างจากนิวรณ์มารบกวนนั่นเอง ฉะนั้นภาวะนี้เราได้ลิ้มรสพระนิพพาน แล้วก็ปล่อยอีก เมื่อทำได้ก็ปล่อย ไม่มีอุปาทานไม่ยึดติด และต่อไปก็ถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการสรุปยอดว่ากายคือรูปเนี่ยก็ดี ลมหายใจก็ดีปิติสุขจิตล้วนแต่เป็นนิจังทุกขังนัตตาเมื่อเป็นทีนี้อย่าแล้วไปติดมันทำไมไปติดใจมันทำไมก็เลยเกิดวิราคะ และต่อไปมีกิเลสลายตัวไหนที่มันเหลือ หรือสังโยชน์ตัวไหนเหลืออยู่ ก็กำจัดให้ได้ เมื่อกำจัดแล้วก็เข้าสู่ขั้นที่สี่ก็เรียกว่า บุญก็ไม่อยากจะเสวย ถ้าเสวยบุญก็จะมีทุกข์อีกต่อไป บาปก็ไม่ทำ ถ้าทำบาปก็มีทุกข์อีกต่อไปก็เรียกว่าปุญญาปาปะปะหินะที่ทั้งบุญทั้งบาป ฉะนั้นในหลักของสติปัฏฐานมีบทสรุปตั้งแต่กายานุปัสนาจนถึงธรรมานุปัสนาว่าน่าจะกินจิโลเกอุปาทิยติ ไม่ยึดติดแม้แต่นิดเดียวว่ามีตัวตน เมื่อไม่มีตัวตนกิเลสจะมาอาศัยอะไรอยู่ เมื่อไม่มีตัวตนโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีที่อาศัย อันนี้เองเป็นที่ ปรารถนาของผู้ปฏิบัติ และพุทธเจ้าได้ตรัสว่านี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยทั้งกำจัดกิเลสและช่วยให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขอย่างแท้จริง ก็ขอเจริญสุขในท่าน และขอให้ท่านได้ธรรมะและปฏิบัติธรรม สมกับที่พุทธเจ้าได้ตรัสว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ขอขอจบในการบรรยายธรรม พียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน